บุ๊กทูเจ็ดสิบหก bảy mươi sáu bảy mươi sáu เหตุผลบางประการสอง biện hộ cái gì đó hai biện hộ cái gì đó phần hai ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Tại sao bạn đã không đến? Tại sao bạn không đến? ผมไม่สบายครับ Tôi đã bị ốm. Tôi đã bị ốm. ผมไม่ ได้ มา เพราะ ไม่ สบาย ครับ Tôi đã không đến bởi vì tôi đã bị ốm. tôi đã không đến bởi vì tôi đã bị ốm ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ tại sao chị ấy đã không đến tại sao chị ấy đã không đến เธอเหนื่อยครับ chị ấy đã bị mệt chị ấy đã bị mệt เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ chị ấy đã không đến bởi vì chị ấy đã bị mệt chị ấy đã không đến bởi vì chị ấy đã bị mệt ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ tại sao anh ấy đã không đến tại sao anh ấy đã không đến เขาไม่มีอารมณ์ครับ anh ấy đã không có hứng thú anh ấy đã không có hứng thú เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ anh ấy đã không đến bởi vì anh ấy đã không có hứng thú anh ấy đã không đến bởi vì anh ấy đã không có hứng thú ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ tại sao các bạn đã không đến tại sao các bạn đã không đến รถของเราเสียครับ xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ chúng tôi đã không đến bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng chúng tôi đã không đến bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ tại sao họ đã không đến tại sao họ đã không đến พวกเขาพลาดรถไฟครับ họ đã lỡ chuyến tàu hỏa họ đã lỡ chuyến tàu hỏa พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ họ đã không đến bởi vì họ đã bị lỡ tàu họ đã không đến bởi vì họ đã bị lỡ tàu ทำไมคุณถึงไม่มาครับ tại sao bạn đã không đến tại sao bạn đã không đến ผมไม่ได้รับอนุญาต tôi đã không được phép tôi đã không được phép ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต tôi đã không đến bởi vì tôi đã không được phép tôi đã không đến bởi vì tôi đã không được phép